Santiago pa cartan. Punta ka capítulo. Cartapa Hallarining manta. Ñoja Santiago Dios pa Señor Jesucristo pa servientin CASPAI saluda muy kichik y pachape chijesja Israel pachunka iskainio ayun kunata. Sasachakuikuna hamuptim paciencia kunamanta. I Astawanraqya kusikuychik imaymana paciencia kaspaqa. manta pruebasqa kaspaqa aswan pacienciakuqmi kuchi. Ichaqa qhispichisqa kanaykichikmanya aswanraq pacienciakuychik. Chaynapim qamkunaqa tukuy ima pin mana faltayuq kabal runa nikichik papas nikichik pisilla kaptinga, Dios Diostaya Payam payllam Liu Lliw manga, mana piñakuspam y su confianza confianza ya ama iskayrayaspa lamar harikchakun la marjuchapi wairawan kailauman waklauman waklawman apachikuqmanmi. Iskayrayaspa mañakuq grunaja, señor manta y imapas chasqueitaja. Chaynaqa tukui tukuy ima pipas manam takianchu. Humilde pa alabakuchun, señorpa Kupia. kasqankupiya. alabacuchun alabakuchun señorpa pa Apo runaqa jurapa waitan hina chinkaruklla. Inti qespiramuspa chakirun, waitan chakirun. Waytanñataqmi wichirun. mi sumagliaña Kainimpas tukurun. Chaynapunim apurunapas y qullqilla PRUEBA KUNAMANTAWAN TENTASHA KAIMANTA. MAINA kusisham SASACHAKUIKUNA HAMUPTIM pacienciakuq runaqa. Payqa chay venceruspan mi primionta CHASKINJA. Chay dios pa Diospa prometisqan pa kuimi. Pipas jacas caspaja, ama dios Diosmi tintawachkan Dios jam manam tintachikunmanchu, mi pitapas mancho Runaja kikimpa mana allin munasqankunawan tintachikunampa. aysachikun tintachikunanpaq. Chayna mana allin ikunam, uchalichin chaymi kuyas kuyasjai kuna Amaya pantaroychikchu. Cielopi unanchak Dios Diosmantam chaskinchik llapayma allin Dios Diosqa manam cambiakunchu y hinaja Paime cheja palabranta nasi musuqmanta nasiykachiwarqanchik, chaynapi unanchas manta punta kusichan hina kananchikpa. Dios ta cheja manta y kuna, panillaykuna. Qamkunaqa chaylla rimai Kaichik, Rimaichikpas allinta piña Mataqya piñakuqllañaqa piñas Piñasqa paruras rurasqankunaqa manam dios Agradancho, agradanchu. Tukuy paya allin ya, hinaspa millay dios papalabranta Dios Diospa palabranta Pai pa palabranja atiniyuqmi, kichikpa. mang Qamkunaqa uyarisqaykichikman hinalla ruraychi. Uyariqlla kaspaqa kikikichiktam ingañakuchkankichik. Uyarichkaspan mana kasukuq Imainam espejupi uyan hawakuqmanmi rikchakun. Imaynam kasqanta hawakuruspanmi, pasakuspanñataq chaylla hunqarun imaynam kasqanta. Ichaqa librawaqninchik alli allin leypi yuyaymanaqa, hinaspa mana paka sukoha. Maina kusisham KANGA TUKUI ima HAMPI Dios PIENSA kasqanta RIMAS rimasqan mana Quinta ponim INGAÑA ingañakuchkan. Dios HAMPAS manam balincho. Dios taitataja agradanchi kainata servispam. Mana taita kunata yakin kunapi YANAPAIKUSPAM Inaspaka y pachapi mana allin kunaman mana